Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Մարտունու շրջանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Բարսեղյանը։ Կարորյա պատերազմը իր տխուր կնիքը թողեց հանրապետության գրեթե բոլոր շրջանների վրա, սակայն նկատի ունենալով հարավային եւ հյուսիսային թևերում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների առաջացրած լարվածությանը Մարտունիում իրավիճակը համատաբար հանգիստ էր։ Մեր հանդիպման ժամանակ Մարտունու շրջանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Բարսեղյանը նշեց, որ հայերը միշտ էլ միասնական են եղել եւ հայրենիքի համար այս օրհասական օրերին աշխարհասփյուր հայության համախմբվածությունը մեկ անգամ եւս փաստեց, որ արցախցիներն ունեն ամուր թիկունք։ Հասկանալի է, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ իր խոսքը այսպես շարունակեց զրուցակիցս. միշտ առաջին հարվածն ընդունում է բանակը, եւ մենք վստահ ենք, որ այսօր հայրենիքի սահմաններում կանգնած զինվորը քաշ գիտակցում է, թե ինչ սուրբ պարտականություն է կատարում։ Ինչպես է ապրում Մարտունին այս օրերին։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը Էդվարդ Բարսեղյանի հետ։ Պարոն Բարսեղյան, միշտ էլ սպասում ենք աշնամուց ամենատարբեր ոտնձգություններ, իրենց յուրահատուկ ձեռագրով կատարված ոչրագործություններ, սակայն անկեղծ ասած բոլորս էլ զարմացել էինք այսքան լայնածավալ օպերացիա ինչ տեղի ունեցավ Մարտունին այսօր համատենք Մարտունին հյուսիսային եւ հարավարևելյան կողմերի հետ իհարկե դա կլինի մի քիչ անհամեմատելի, կապված մարտական առավել ակտիվ գործողությունների հետ, որը որ իրականացրեց։ Ես ուզում եմ մի միտք ասեմ, որը որ կարևորում եմ, դա նա որ ներքին կյանքում պիտի լինեն ամենամեծ համախմբվածությունը, ինչպես տակա բանակում։ Լավ բանակը բարձավոր իր թիկունքով լավ, կազմակերպած թիկունքով լավ եւ չի կարելի ինչ որ շահարկումներ, չի կարելի ինչ որ քննարկումներ։ Միշտ պիտի իմանանք հետեւյալը. կա երկրի իշխանություն, կա երկրի նախագահ, կա բանակ, որոնք որ ավելի լավ գիտեն իրենց անելիքները։ Իհարկե, Արցախ հանրապետությունը փոքր է, Սա համարյա կարելի ասել իրար ճանաչում են, կապ ունեն իրար հետ ինչ որտեղ փոխանցում են ինչ որ տեղեկատվական մոմենտներ, բայց դա բացարձակապես չի կարող լինել այն ինչ որ կատարում է պետության կողմից։ Պետությունը տալիս է հանձնարարություններ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Իր հանձնարարականները բանակը գիտի, ինչ պիտի անի, մենք էլ պիտի իմանանք ինչ ենք անում ամեն մարդ պիտի իմանա իր տեղը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց գիտեմ ձեր այդ խոսքերի իմաստը, սակայն կա այսպիսի մի միտք, ասում են ժողովուրդն է ցանկանում, ժողովուրդն է ասում։ Միանշանակ ընդունում եմ, իհարկե ամեն ինչը դա ժողովուրդն է եւ բանակն է ժողովուրդը, եւ հասարակությունը, եւ բնակիչը, եւ մանկապարտեզի երեխան, եւ ծնողը, բոլորն է ժողովուրդին։ Բայց մեր նմանները, իմ նմանները, որոնք որ լիազորված են պետության կողմից, բանակը, որ որ պատվարն է ամեն ինչի եւ առաջին հարվածը ընդունողը, հենց նրա համար ենք, որպեսզի ժողովրդի ընդհանուր միտքը արտահայտված, մտածվածը իրականացնենք։ Մենք ժողովրդի հարկերով, ժողովրդի վճարներով, ոնց որ ասենք, պատվիրված մարդիկ ենք, ամենքս մեր տեղը նստած, որոնք պիտի անեն իրենց գործը։ Եվ եթե մենք պիտի ասենք, որ Բա սենց եմ մտածում, սենց եմ մտածում, բայց սա մտածվածների ինչ որտեղ արտահայտությունը նաև մենք ենք, մեր ստորաբաժանումներն են, մեր հապաշտպանությունն է։ Եկեք ճիշտ հասկանանք, եթե օրինակ մենք ասում ենք ինչ որ հերթափոխ ենք իրականացնում նույն առաջի գծի, նույն բանակի առումով, Իհարկե կան նաև տրամադրություններ, ինչ որտեղ գործից գտնելու, գործից անջատվելու, գործից ընտանիքից, բայց ազգությամբ եմ ասում, սա անում եմ որպես ռոպագանդիստական ինչ որ մի առումով, չէ, շատ շուտ համակերպում են եւ գիտեն բոլոր իրաց դերը։ Այսօր մենք փորձում ենք մեր առաջին գծում գնանք նույն տեղերում հանդիպենք մեր քաղաքացիներին, մեր այդ հայաստազորը, որ, որ այս րոպեիս առաջին գծում է, ոչ թե ինչ որ օգնության առումով բանակը ունի պետությունը բոլոր աջակցությունը սաբերում մենք գնում ենք որ միշտ լինենք ոչ թե մենակ ներքին կյանքում իրաց կողքին գուցե նաեւ առաջնագծում։ Համբաշյան այնուամենայնիվ ապրիլի 1-ի այդ ճարաբաստի գիշերը ու նրան հաջորդող առավոտը ինչ տեղի ունեցավ Մարտունիում։ Մարտունին դա իմացավ առավոտի կողմերը եւ շատ անսպասելի էր, որ Մարտունու համար առաջի ազդակը եղավ այդ ամեղ երեխու զոհը, որ որ մեր ներքին ճարտարում էր զորավանում դպրոցի ճանապարհին։ Նա դպրոց էր գնում այդ երեխան ամենամեծ ազդակը այդ է Մարտունը համար, որովհետև դեռ Մարտունը ինչ էին խփել։ Մարտունը ուղղության դեռ ոչ մի հրետակոծության, ոչ մի բան չկար։ Մարտունի եւ մանկապարտեզները եւ դպրոցները իրաց բնականոն կյանքով էին մտել, այսինքն sense 8-ից 9 կողմեր, ոնց որ լինում է ամեն օր, բայց երբ որ եկավ այդ չարագուշակ լուրը, եւ ոչ միայն խփել են Եվ ուր են խփել, դպրոցին են խփել։ Ամեն դեպքում դպրոցի ճանապարհին, դպրոցի ճամփեն, որ մենք գիտենք ինչ անաշնակում դպրոցի ճամփան, դեռ մի հատ երեխա զոհում, երկու հոգի վիրավորվում։ Էլ ինչ ազդակապեք մարդու, ծնողի, քրոջ, երեխու։ Այ այդ այդ այդ ազդակը դարավ, ոնց որ ասենք, մարդունից համար մեկ անգամ եւս պատմության մեջ հավաքվելու ու մտածելու իրանց հետագա անելիքների ու գործողությունների մասին։ Կարևորը եւ մարտունեցին առաջին հերթին եւ ընդհանրապես այն մարտիկ, որոնք որ տարբեր հարցերում ոլորտներ են պատասխանատու են, խոճապի չմատնվեցին, արել ենք արվում է, եւ պիտի արվի շատ կազմակերպված, մենք չգիտենք վաղը ինչ կարա լինի, հարադատարը մեկ անգամ եւս համոզվեցինք, որ դա խոր քունչի, դա նիրչի, դա միշտ է սпасվող ինչ որ գործողություն է։ Եվ մենք պիտի միասին մտածած այդ գործը առաջ տանենք։ Գախնիկ բացահայտած չեմ լինի, երբ ասեմ, որ իրավիճակը ստիպեց, որ เป զի կյանքը դաթարի Մարտունիում երեխաներ, տարեցներ, նորից դատարկվեցին տները։ Իհարկե, զարմանալու բան չկա, մարդիկ պիտի ինքնապաշտպանության բնազդը մոր մոտ, կնոջ մոտ, երեխաների մոտ, տակը լինի։ Ամենակարևորը որ տղամարդիկ տա լինի սովորական առօրյա աշխատանքի մարդերը տանելի թե պետական պաշտոնյան տղամարդիկ մարտունում էին ահագին ընտանիքներ իրենց երեխաներով մենք ապաստարանները որտեղ որ մեր ահազանգով անհրաժեշտ դեպքում մտնում էին մենք շրջում էինք այդ ապաստարանները իհարկե ընտանիքներ կան երեխաներ կան նորմալ ամենառաջին հերթին իրենց կենցաղային հարցերը իրենց ծննդի հարցերը բոլորը գտնում էին մեր մշակրության կենտրոնում։ Իհարկե, բոլորը ունեին հնարավորություն գուցե բարեկամության հարցը, մոտի գյուղերի հարցը, դա քննադատելու հարց չի։ Չէ, իհարկե։ Ես գտնում եմ, որ Մարտունին շարունակեց ապրել համապատասխան բնականon կյանքով, բայց քիչ քանակությամբ ժողովուրդը, որը որ դա օբյեկտիվ է, Մարտունին ունեցավ տարահանման անհրաժեշտություն, այսինքն տարհանում հասկացողությունը որպես քաղաքացիական պաշտպանության կարևոր օղակ չօգտագործվեց Մարտունիում Մարտունիում ընդհանրապես կազմակերպեցինք պատսպարման, այսինքն զգուշավորության, պաշտպանության հարցեր։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Մարտունու շրջանում շարունակում են ու գործում էին բոլոր դպրոցները, բացի առաջին գծի դպրոցներից, որը որ կան հարցեր, որը որ գուցե կարելի է ասել, գուցե կարելի է չասել, ամեն դեպքում գրակի մոտ, գրակի հերավորության վրա գտնվող դպրոցներում ներսի շրջանում կային ընտանիքների խնդիրները բարեկամը բարեկամի զորավանի ընտանիքները ոնց գնացել են ամեն իրաց գյուղը կան կամաց կամաց ասեմ որ դա գալիս է արդեն նորից վերականգնում է այն ինչ որ եղել է օրինակ մարտի ասենք վերջի օրերին ոնց որ մարտունին կամ շրջանում մենք մենակ մարտունը համար չենք պատասխանատու շրջանը ընդհանուր վերահսկողության տակ է իր բոլոր խնդիրներով իր ամեն ինչով Պարոն Բարսեղյան քանի ուր լրեց դպրոցական զանգը Դրանք այն առաջի գիծն է, որոնք որ գտնում են 6-7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իսկ շրջենտրոնում շրջենտրոնը ինքը եւս համարվում է մեր առաջի գծի բնակավայր։ Հետևաբար այդ մարտունից միջև առաջի ադրբեջանական շտամական պոստը տա 6-7 կիլոմետր է, այսինքն դա վտանգավոր տարածքա տրամորկոչում առաջի գիծ։ Մարտունին Երեկվանից արդեն մենք ունենք աշակերտների մուտքը դպրոց եւ ներքևի դպրոցում եւ դիմացի առաջի երկրորդ դպրոցներում եւ չեմ կասկածում որ այս մոտակա, այսպես ասած, օրացուցային հանգստյան օրի պայմաններում մարտնեցիկ արդեն կվերադառնան եւ սկսեն։ Չգիտես ինչու աշխարհը զարմացած էր հայերիս միասնությամբ։ Կցանկանայի իմանալ ձեր խոսքը դուք լրագրող եք, շատ եք կարդում եւ պատմության առումով եւ գրականության առումով ավելի մոտ եք։ Պատմությունը հենց միշտ այդ է ասել եւ հայազգը այսօր իր պետականությամբ հենց այդ համախմբան արդյունքն է։ Չեմ վերադառնա շատ հին դարեր, բայց մենակ ասեմ, որ ի տարբերություն միջև 20-րդ դարի սկիզբ մենք ունենք պետություն, մենք ունենք մեծ կազմակերպվածություն։ Եվ ավասիկ ամեն ինչը ցույց տվեց եւ ապացուցեց, որ իհարկե։ Բան Վարդանյան, այսպես կոչված զինադատարից հետո եղել են ձեր շրջանում զինադատարի խախտման հետ կապված պայթյուններ, Էլ եմ ասում, չի կարելի համատել հյուսիսային եւ հարավարևելյան կողմի իրականությունը մեր ներկայի հետ։ Իրանք չունեն գույներ տալու, որովհետեւ Մարտունին շատ համեմատաբար ավելի խաղաղ էր։ Կա ռազմական ստորաբաժանների արկայություն, բացի մեր գնդերից, բացի մեր պաշտպանական շրջաններից, որոնք որ իրաց գործը կատարում են։ Մեր մոտ քաղաքացիական պաշտպանության, այդպես ասած, մնացած ինչ որ հետևանքների առումով քայլեր չկար, կար ընդամենը մարդկանց ապաստարանային եւ կենցաղային բնական հունով ապահովելու հարցը։ Լեգենդար Ավոյի ворքին ապրում է ձեզ հետ։ Լեգենդար Ավոյի ворքին այսօր ոչ թե մեր հետ ապրում է, այլ այսօր ահագի մարտունեցիներ կարծես թե ավոն իրանց հետ է եւ ավոն ղեկավարում է մարտունով պաշտպանությունը եւ պաշտպանունակությունը։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրներ Մարտոնու շրջանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Բարսեղյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։ Thank you